2000 bosteun lagunek eh, bete dute irungo fikoba erakostazoka Euskal Herriko Bersolari Txapelketaren irugarren final aurrea jarraitzeko. Hane Labaka, Jon Euria, Maialen Arzaioz, Miren Artetxe, Nerea Ibarzabal eta Sustrai Kolina aritu dira kantuan. Eta aurreneko aldia izan da txapelketa nagosiko saio batean bost emakumezko eta gizonezko bat aritu direna. Sustrai Kolinak irunen hasi du txapelketa nagusia eta berak bildu ditu puntu gehienak. Zazpireunda amar, ondoren nerea Ibarzabal, zeireunda irureita mairu, Jon Euria, zeireunda irurogei, Miren Artetxe, zeireunda berrogeita lau, terdi, Maialen Arzaio, zeireunda hogeita amabost, eta Ane Labaka, zeireunda hogeita amaika, terdi, puntu lortuz. Sustrai kolina beraz, txapeldun. Sustrai kolina, Gabon. Gabon. Bueno, fila, final aurrekoen lehen itzulia da, bigarrenera sailkatu berri zara, zorionak, lehenik eta behin. Mi esker. Nola sentitu zara eh, saioan zehar? Bueno, e, beti izaten du zaila da, txapelketa martxan dagoenean eta zuklen saioa duzunean saio hori beti da zaila eta trenera jauzi, martxan doan trenera jauzi egitea bezala eta duda askorekin etortze zara. Eta uste dut saioan zehar e, pixkat kosta zaidala egonarria bilatzen, naiz eta gero tripetatik uste dut, lehenengo hiru ariketatik bi ongi egin ditu dala, ez? Edo nahiko, nahiko konforme gelditu naizela behintzat. Eta puntutan pixkat hori gara, eta hortik aurrera, ba, bueno, esan dut, benga lanera, eta eta egon hori topatu dut, eta bueno, uste dut mainontzin ofizio dotoretxo bat egin dugula, eta kartzelatik amorrazio puntu batekin etorri naiz puntukako zulo horri buelta emateko eta bueno, ba, nahiko konforme gelditu naiz egin dudanarekin naiz taiakin bersoiek e, hobetzeko modukoak direla. Azpain marratuko zenuken eh, lan bat, hau da, gustora geratu zaren, ariketa zen izan da, eta zergatik? Bueno, esan, ganbara, e, ez, ez dakit puntuatuena den edo ez, baina, e, bueno, esate izut, nentorren egoera animiko berezi batean, eta eta horri buelta eman izanak, eta bueno, hiru erso dotore utzi izanak, ba, ba ematen dit indarra aurrera begira. Bueno, gaur holtzaren gainean, hiru laportar zineten, e, zu baionako finala horrekora zailkatu zara, finala murrio, baiona eta bilbon erabakiko da, Nolako saioa espero duzu, finalerako gozea duzu? Gozea lehenengo baiona nauko. E, uste dut Euskal Herriko final batera inorrez dela inoiz pasa, bi saio bat bakarrik eginda orduan, ba, ba bueno, segitze, lanean segitzera, gaur zerro ere utzi dugu, eta horrek ba, bueno, izan behar du nere urrengo astetako ardura, eta eta ematera, ematera, eta Baiona espero dut plaza eder bat egon dela, espero dut kantukide zoragarriak tokatuko zaizkidala gaur bezala, eta eta aurrera, eta noski nire helburua behin ontara iritsita finalera sailkatzekoa dela, eta noski ni iruñan bizita niretzat e, gauza motibagarri bat dela, eta finalerako gose ah, izango dudala, baina hortarako lehenengo baionan gutxienez gaur bezalako saio bat egin nahiko nuke. Orokorrean pontuazio apala izan da, horreko final horrekoarekin konparatuz hala ere ikusleak pozik gelditu dira saioak emandakoarekin. Ba, zora barria, egiazateko, ba, oso gustora egon naiz gaurko saioan, ba, ebertzo batzueko launkitu inaute, gero barri pizkotere egin dugu, beraz, ba, aitz konten nago ba, saionekin, eta pozik, pozik, oso gustora egon naiz. Bai. Ba, sustraiek eman du berangan espero zan maila, eta bestea guzti baino apaltxeago, nerea gorago espero genuen, nano, gero danak utzi entzuteko moko saioak. maialen iritsi zaigu bihotzeta eta gartzelakoan, eta hoxe, danak utzi dute. Ganbarako ariketak ere une bereziak utzi ditu maialen arzaio santiak kantatutako bertsoak publikoa unkitu du. Ongi badakit nimin honetan munduan enaiz zarra. Ongi badakit jarraituko dut, luzerik galdu xamarra. Ta gaur bezala berriro ere, adituko dut marmarra. Eta bidean jarraituko dut, Aldizan tiritarra Baina jarraitu ama izketan Eman zaidazu indarra Zure haotxa dela aurrera Joateko dudan bakar Bai, Maialen, keixo, Gabon? Gabon. Bueno, irungo final aurrekoa amaituta, E, bueno, jakin nahiko genuke lehenik eta behin nola sentitu zaren gaurko emanaldiarekin, saioarekin? Bo, ni gaurko nire emanaldiarekin bukaeran gustora gelditzen naiz, eta egia da, enaizela bete-betean etorri, hola burua pixka kargatua, banuen gorputzaldi nahiko harraroa, eta orduan banuen kezka ea buruak e, buruak e, segituko tezion, ez? E, nire gorputzaren harraro horri, eta, bueno, elburuan ustea, uste dut eutxi duala, eta enaizela erori uste dut, eta orduan egindakoarekin gustora gelditzen naiz. Bueno, nik eh, holtzatik nahiko ongi ikusi dut, orokorrean esan duzu bezala, ni nerearekin, enaiz eh, bete-betean gustora gelditu, baina bueno, orokorrean ustut ongi, ongi joan dela, gu nahiko txukun aritu garela, eta nik ustut gaur azpimarratu behar dela, sustraik noski irabazi dela, publikoa izan dela txapelduna gaur, asko berotu du, e, areto huts hau, eta haundi hau, eta altu hau, eta publikoak asko lagundu baitu. Irungoaren ostean, lehen itzuliko final aurreko bakarra geratuko da Durangokoa, azorren amabian, bigarren itzuli hasiko da, eta gero Amurrion, Bayonan eta Bilbon jokatuko dira saioak. Eta azkenik abenduaren emesortzian finala izango da Iruñeko Nafarroarenan. Gaurko irabazlearegen agurrarekin utziko zaituztegu. Segi bertsoekin gozatzen, eskerrik asko eta urrengo saiora arte. sustrai kolina akordarrementeria. Mendibururi omen eskalak eskala enborrik gabe esta, izaten espala. Kontrola pasa dugu, giratu diala, ta isiltzen zen aurrak, lioken bezala, gaur txutxeak ta festak jarraitu dezala. Gaur txutxeak ta festak Co Araguruで desa